Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.0. De Meltreball, en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al fons del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com. A més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, en el que en el dia d'avui vos posem la pregunta, ja sabeu, dilluns, WhatsApp 627 98 03 36, és el número del nostre WhatsApp, el 627 98 03 36, amb la pregunta, el València low cost pot millorar el de les grans inversions projectat al principi per l'IM? És la pregunta que vos fem. El València low cost pot millorar el de les grans inversions projectat al principi per Peter Lim? Pregunta que vos fem, ja sabeu, en el Twitter 627 98 03 36. Ara de seguida començarem a sentir la primera tanda de resposta. Mireu, eh, s'ha dit per activa i per passiva. Des del dia en què Lai Hun presenta Paco Allestaran com a entrenador quan destituïxen Gary Neville y Saba Folgado li pregunta a Lai Hun sobre si podia assegurar que el València anava a retindre totes les seues estreles, la mateixa Lai Hun ja va dir que no, que no podia assegurar-ho, i més estan com està el món del futbol, a un València que era ja, evidentment, que anava a quedar-se sense possibilitat de competició europea. Si més no, la cosa no ha fet més que anar aclarint-se cada volta més. Vull dir, <coughs> és una evidència que este València Club de Futbol de moment, sense main sponsor, encara que diuen que treballen a mi tema, i sense la injecció econòmica de la Champions, té que anar a una reducció de costos pel mero fet del fair play financer. Accessió que Peter Lim volguera eh, tornar-se boig i ficar més pasta en el conjunt eh, del qual és propietari. Com que no és així, per exemple, una asseveració de la pregunta que en el seu dia li va fer Folgado a l'Eijun, la teníem en la resposta que donà Paco Allestaran divendres en el Murciélago, Diguen que Peter Lim havia invertit molta pasta i que anàvem cap a un escenari diferent. És una evidència, agrade o no, s'interioritze o no, que el València va cap a un projecte de molt menys diners dels que havia fet en els dos últims anys. <coughs> és evident, agrade o no, que el València afronta una etapa i un escenari nou. És evident, agrada o no, que el València Club de Futbol de la 2016-2017 va, va, 2017 perdó, va ser un València low cost, va ser un València amb molta més menys inversió de la qual estàvem acostumats els dos últims anys. I jo en aquest aspecte de ser molt clar. No tinc por a un València low cost. No tinc por al concepte d'un València que no invertisca per a, dar, per a portar futbolistes amb molt de renom en el mercat internacional. És més, al València històricament sempre li ha anat millor en un València sense grans noms i apostant per futbolistes amb fam que en un València que hagi apostat per invertir molts diners. Les dues primeres temporades de Peter Lim o, per exemple, els anys de Soler, de Juan Soler, són un clar exemple que el València s'ha construït més al voltant de mistes, curros, rufetes, albeldas o baraja, que en el seu dia això sí va ser una gran despesa, que en un València que s'hagi construït al voltant de Rodrigos, Negredos o en el seu dia Romarios. No li va bé al València el tipus de futbolista ja consagrat que ve a Mestalla. A l'inrevés, el perfil de futbolista que ha de buscar i en el qual ha de treballar Suso García Pitarch ha de ser el del futbolista que considera el València una, un gran desafiament per a la seva carrera. El tipus de futbolista amb fam que fa temps que no veiem per Mestalla excepció feta del passe de Nicolás Otamendi, que tenia fam per una qüestió personal. Per tant, no tan sols a nivell personal, si més no també a nivell grupal. No en fa por un València que puga vendre futbolistes en renom i no en fa por un València que puga vindre a dur futbolistes que no tinguen tant de cartell a nivell internacional. Si més no, el dubte que tinc, dubte fonamentat, veient com ha funcionat el València en els últims anys, és un que Suso García Pitats tinga les mans plenament lliures a l'hora de dur els futbolistes que pensen puguen ser beneficiosos per al nou projecte i també <clears throat> tinc algun dubte a l'hora de calibrar el tipus de futbolista que puga atraure des del València Club de Futbol per a este projecte sense Europa i que va començar de molt avall. I aixòs dos són els dubtes sobre este València low cost. Però torna a dir, el concepte de low cost, l'escenari de poca inversió per a fer una plantilla, no em genera ni la més mínima inquietud, tot el contrari. L'ADN de Mestalla està plegat d'èxits amb plantilles i entrenadors que no deien molt, recordem com arribar Rafa Benítez al conjunt de Mestalla, cinquena opció aquell estiu, i està també plegat de grans expectatives al voltant de noms en la banqueta i sobre el terreny de joc que han acabat en un fiasco total. Una volta vaig en esvaint-se els dubtes sobre l'autonomia del director tècnic, que sembla elevada després de triar el seu entrenador. I una volta queden esvaïts els dubtes sobre els futbolistes que puga convèncer el València per a entrar en este projecte que van a ser des de molt avall, hi ha que pensar que no té el per què un València low cost ser pitjor en rendiment que que el paupèrrim València al qual hem assistit en la temporada 2015-2016. I si València, que no ho oblidem, ha signat la quarta pitjor temporada en la història del club. A partir d'ahir, no ha de ser complicat créixer i això sí, pot arrossegar algun dubte més el créixer fins al mínim que ha d'exigir-se al València, que és estar entre els set primers per a poder optar a jugar com a mínim en cada any en Europa. Lo del València que pugne la Champions o que pelee per la Champions, com ha dit moltes voltes Lai Hun, sembla que de moment queda molt lluny. Així que per a caminar, primer un peu i després l'altre. Com va dir a Munchen, totes les grans travessies començaren per un xicotet pas. 11 de la nit i 39 minuts, és moment de repassar l'actualitat que deixa el dia en el nostre àlbum de portada que sempre conté 5 fotos. A voltes amb Negredo, sobre el qual hi estaran, ha dit en una entrevista al diari AS que ha sigut arrossegat per la dolenta temporada del Valencia com una ona del mar. Ha habido jugadores los cuales el equipo se los ha llevado por delante Eh, porque bajo rendimiento colectivo muchas veces te, lleva, ¿no? Es como una ola, y a él se lo, se ha llevado. Admet interés y la dificultad. Beppe Marotta, director general de la Juventus de Torí, admes que els agrada André Gómez, però també ha admès les dificultats a l'hora di ficciarlo. Direi che sono due giocatori non di nostra proprietà, questo è scontato, e quindi sono operazioni difficili anche se si tratta di giocatori molto interessanti. Ecco. Però sicuramente quest'anno è il primo anno che anche il regolamento interno prevede una rosa molto ristretta, queste sono le norme della Federazione Italiana di Gioco Calcio. quasi sense vacances. José Luis Gallà sols tindrà 15 dies de paró per tal de continuar la seva recuperació de la intervenció de Pubis i arribar en bones condicions al començament de la pretemporada. Tornen Roger i Jason. El Llevant ha fet ús de la clàusula per ampliar el contracte dels dos futbolistes. En el cas del davanter, signa fins 2018 i el gallec fins a 2019. Horaris de semis, València Bàsquet ja sap que els dos primers partits seran dijous i dissabte a les 9 de la nit. Si passa a semis el Madrid, seran a la capital. Si passa el Múrcia, a la Fonteta. 11 de la nit i 41 minuts. Vos recorde 627 98 36. És el nostre WhatsApp per a sentir les vostres opinions. En el dia d'avui preguntem el València Low Cost pot millorar el de les grans inversions projectat al principi per Peter Lim? 11 de la nit i 41 minuts Fem una pausa per a la publicitat i vos continuem parlant de futbol, d'esport, en valencià, per a València, sense un dècima, així, en la 97.7 ràdio, en Esports 97 nit i fins a l'hora de la matinada. restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? Has convertido el running en la teua Super Running es el tu programa. Total la sobre los cursos populares, es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Running. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit y 43 minutos, famosos mesos que el compromís de que el dilluns siempre el primer de este programa fuera la vostra opinió. compromís que tenim previst mantindre i per això en el seu dia habilitarem el WhatsApp 627 98 03 36. La pregunta d'esta nit per a que pugueu opinar, el València Low Cost pot millorar el de les grans inversions projectat al principi per Peter Lim? Esta és la pregunta i aquestes són les vostres opinions. WhatsAppéame WhatsAppéame <laughs> Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge, llamo de Valencia y y, sí, la verdad es que el, Valencia que nos viene va a ser un Valencia low cost, pero eso no quiere decir que vaya a ser peor. Eh, sin ir más lejos, los grandes éxitos del Valencia han venido siempre de periodos de fichajes en los que no ha habido un duro y se ha fichado pues como se ha podido. Y de ahí la importancia de un director deportivo como toca, que tenga jugadores vistos y que vaya a ficharlos en el momento en el que no son todavía estrellas. Vamos a ver este verano qué pasa. Esperemos que a Suso le salga bien la jugada. Bueno, un Valencia. Hola, muy buenas noches, Manuel Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy José Castillo de Mislata. Dos de los mejores Valencias eh, se construyeron a partir de una base sólida y esa base sólida no vino dada por nombres propios a base de taronario. Con lo cual yo prefiero gente trabajadora, luchadora, que no cueste mucho dinero y sobre todo que se deje la piel en el campo y me da igual lo que cueste, prefiero menos dinero en el proyecto y más gente con bemoles. Yo creo que incluso este año puede ser el indicado, el año cero, para poder ver un Valencia grande partiendo desde una base que ya os digo, de esas características. Así que, bueno, vamos Valencia, ya han pasado dos días de la undécima. <laughs> Menos mal, qué pesados. Venga, buenas noches chicos y aviséis en Pérez. Un saludo, crack. Hola, bona nit. Jo penso que si fitxem a gent com Camacho, Bartra, Albiol, o sigui, a gent que se dice la pell i que tinga una experiència gran, jo crec que podem fer un gran València. No fa falta gastar-se 20 quilos en Abdenur o gastar-se 30 en Negredo. Jo crec que se pot fer algo més en menys diners. Bona nit, Manolo. Soc José de València. Pues jo al contrari de lo que pensa part de l'afició, que sempre demana cracs, crec que al València le ve molt millor homes que no noms. Esa és la meva opinió. El meu nom és Gustavo i opiné des de Benimodo. Eh, jo penso que sí, i tant que es pot millorar. Si en anys eh, de vaques flaques, amb una làmpara i un sofà, es van aconseguir títols, ara per què no? Hi ha motius més que suficients per a pensar que sí. Per primera, no estan uno. Per segon, sembla que Suso està fent la seva tasca, lliurement. I l'entrenador eh, és del ram de Benítez, encara que després entre ells eh, no acabarem bé. Eh, diría que sí, que es pot millorar y pensé que ya que tindre fe y estar esperançats. Hola, buenas noches. Soy Pedro Aleón, aquí de la Puebla de En general no sé si puedan ilusionar, la verdad. Con los recortes económicos que va a haber este año, por el tema de que no jugamos ni, casi que ni el trozo de naranja y que el equipo no va a ir a Europa y tal cual, yo no sé si lo podrán superar, pero lo que tienen que hacer es ilusionar a la gente, que es lo que queremos. Porque como no realmente un equipo con garantías, eh, no sé qué ilusión vamos a tener los aficionados de sacarnos el pase este año. Soy Rogelia Tío y en cuanto a lo de los jugadores de que sean algo más baratos que lo del año pasado, pues yo pienso que a veces quizá si tienen amor propio y quieren defender al club, a lo mejor probablemente que sí que en muchos casos yo creo que resulta, aunque yo no entienda mucho de fútbol, pero el amor propio hace mucho y el querer defender los colores y luchar con ilusión y dejarse la piel en el terreno de fuego, que es lo que debe de ser. Les primeras opiniones en arribar al, a 0336 el WhatsApp 62980336 per una dona, eh? una dona, Rogelia, Tío pues, pues eh, En este cas, però cre crec que tindrem una xicona que mos va un dia saludar també, que saludarem a la mare, no sé si te'n recordes, Folgado, que tal? Sí, sí, sí, què tal, Manolo, buenas. Pues bueno, també les dones senten esports en 90 NIT, eh? Les dones són molt futboleres, Manolo. Les dones cada volta són més futboleres. Mm, són molt futboleres. Sí, senyor, és cert. Sí, sí, bueno, sí, sí, pues, sí. Eh, després continuarem raonant i xerrant al voltant d'Ixe València low cost, que com en el seu dia ja va preguntar a aquest senyor que tinc al meu costat, estava obligat a desfer-se de les fitxes més altes. No tan sols eh, per aquesta pregunta que vos han dit que en el seu dia li va fer eh, Salva a Laihun, sinó també eh, com en el tema o en el dia en el qual Salva vos va contar eh, que ell havia projectat per a la porteria del València, que no una altra que era de desfer-se de la fitxa més grossa, que era la de Diego Alves. El València està condemnat, sí o sí, la dolenta temporada, la falta d'ingressos, en este cas els 40 de la Champions, i a més a més, eh, com vos deia abans, eh, eh, el fet que el València pues, no tinga ingressos per altres conceptes, com va dir el president de la Lliga Professional, el senyor eh, Tebas, eh, fa que el València tinga o estiga obligat a, per a fer la plantilla l'any que ve, si més no, començar a desfer-se de les fitxes més altes. I, evidentment, ahir entra una com la d'Àlvaro Negredo, que cada volta que se refereix a ell, jo crec que amb la millor intenció Paco i Estaran, pues el deixa als peus dels cavalls Salva, ha aconseguit també entrevista al Diàries i quan li han preguntat per Negredo ha dit que bàsic, bàsicament ha sigut arrossegat per la ona que ha sigut amb la temporada del València. Sí, és declaració al, al diari AS, Manolo, i efectivament eh, pues, o sea, a mí es que me ha recordado la canción de, de Rocío Jurado, Manolo. Como una ola. Es inevitable. Que me... de, de manera Martura, es inevitable que me recorde la canción. De fet, volia que la, volia que la posares, <laughs> no sabía cómo. Pero, pero sí, es eh, textual. Ahí estarán, ho hem escoltat en la intro, ara eh, tornem a, a utilitzar-ho. A... Com, el, com li diu el company de Super Pascual Clouds, Paco Austeridad. <laughs> Pues ara tornem a escoltar a Paco Allestarà, Manolo, en aquestes declaracions als companys eh, Conrado Valle y Julián Burgos, de la delegación Valencia del, del diario AS, hablan sobre Negredo y fent, bueno, pues, eh, ixa eh, menció a l'Ona del Mar, que se han puesto a davant algún futbolista, i un d'ells ha sigut Álvaro Negredo. Negredo eh, es un jugador que, yo estoy muy contento de, lo que ha hecho, de, cómo lo ha intentado. Hemos intentado entre todos pues eh, tratar de recuperar al mejor Negredo, porque sí, estoy convencido de que si el club hubiera tenido a, a Negredo al nivel que él, ha demostrado anteriormente, seguramente estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Pero lógicamente no, no se han dado las condiciones. Eh, ha habido jugadores los cuales el equipo se los ha llevado por delante, eh, porque bajo rendimiento colectivo muchas veces te, te lleva, ¿no? Es como una ola, y a él se lo, se lo ha llevado y a partir de aquí, bueno, pues eh, vamos a ver cuál es la, la situación, pero la, los condicionantes que el club va a tener que afrontar este año, pues va a condicionar la, la posibilidad de, de, que algunos jugadores puedan estar aquí o no. <coughs> Les paraules de Paco allí estaran. La és, gran... molt, és molt contundent sobre Negredo, Manolo. És molt contundent, sobretot amb els futbolistes amb els que no compta. Perquè quan se refereix als que compta, recorda l'entrevista divendres, Mm. Tenim bona gent, he descobert ja, en este ja, viatge ja. que tenim molt bona gent... No, sí, estic d'acord, però... Eh, si... Però més que no conta... Però si després eres, eh, no eres capaç de traspassar a Negredo... Clar, és que jo no sé fins a quin punt el club li haurà dit allà Estaran frenant una miqueta, perquè és que... A veure, també és cert que els periodistes a voltes tenim una crítica per a aquesta situació. Fa una setmana estàvem elogiant a Torrecilla, secretari tècnic del Betis, que se plantà enmig de la sala de premsa i començava a dir no continuen, transferible i ara, perquè resulta que bueno, Paco... Una, ja una cosa és donar una llista i una altra és dir que un futbolista se la lleva una ola, <laughs> que és molt diferent. Però, però bueno, són... és la política de... No se li podrà dir allà estaran que no allà estaran. En el, cas, en el cas dels futbolistes, a més, no, començ... no se li podrà dir ahí estaran que no va de front. Si comença dient, lo hemos intentado, el club lo ha intentado, com si després pues, no hagueren pogut eh, pese a intentar-ho, traure-li el màxim rendiment a, a Negredo. Uh mhm. -huh. Pues sí, i això és un dels noms del dia. L'altre és André Gómez. Ahir ja vos contaven que durant la final de la... o durant este cap de setmana <coughs> on en Milà ha estat la florinata del futbol europeu i mundial, Jorge Méndez ha aprofitat per a parlar a Manyeli. Eh, la lluvia ha tornat a fer-li palesa la seva intenció al representant d'André Gómez, de fer-se amb el futbolista eh, però no per més de 30 milions d'euros quan eh, de mínim el València d'Eixida està en els 40 a més de tot això la sospita segons m'han contat que tenen en la Juve és que Mendes estiga enredant en la Juve per a finalment dur-se el futbolista al United per els 50 palos que demana València, i lògicament la caixa que faria Mendes seria espectacular. Dit tot això, en el dia d'avui, per Sky Italia, la cadena eh, televisiva que eh, parla molt d'esports... Era, una, era una roda de premsa. Era eh? una roda de premsa. Sí, sí, sí era un acte de, pues... de, la, de la Juve, ja vemos mm. mitjans de comunicació italians, i eh, ha parlat... Eh... I en Sky Italia s'ha replegat mm. les paraules del director general, Beppe Marotta, i ha comentat Eh, ara vol, vull que, mentre eh, una miqueta, perquè s'entén perquè és italià, hi ha una cosa que espero que després ens vas a aclarir, Salva, però va, parla d'esta manera, sobre l'interès de la en Marota, o en André, o admet, i també sobre la dificultat de fer-se amb els servicis d'Ante Gomes. Direi que sono due giocatori non di nostra proprietà, questo è scontato, e quindi sono operazioni difficili anche se si tratta di giocatori molto interessanti. Ecco. però accanto a questi due nomi ce ne sono altri. Sicuramente quest'anno è il primo anno che anche il regolamento interno prevede una rosa molto ristretta, queste sono le norme della Federazione Italiana Gioco Calcio, per cui noi andremo a ritoccare l'organico con delle operazioni poche ma di grande qualità, fermo restando che come ho detto appunto prima dobbiamo ridurre anche la rosa a livello numerico perché questo ci è imposto da questa norma. Imposto da certa <coughs> norma la, nivelare la rosa a livello numerico Què vol sí, dir quan, això, Salva? Quan diu la rosa, la rosa és la, la plantilla, la plantilla de futbolistes és la, és la rosa, hi ha una nova normativa en la Federació Italiana de, de Futbol que afecta tots els clubs, pels quals s'han de reduir a un nombre determinat de futbolistes la seva plantilla. Y a partir de ahí, eh, lo que dio Marota es que efectivamente Mascherano y André Gómez son futbolistas que interesen Abans ya había parlado del interés también en Dani, en Dani Alves, y cuando parla Alves y después de Morata, pues, él insistir sobre Mascherano y sobre André Gómez, y ahorita eso que es tracto de futbolistas muy interesantes que son cuestiones eh, complicades, pero que pues, eh, a la Juventus se eh, el sagrada encara que enguany han d'adaptar-se a una nova eh, normativa que provoca que la rosa o que la plantilla siga més curta que en temporades eh, anteriors, que han de reduir la plantilla en nombre i, i per tant que pues, han d'eixir eh, futbolistes i que no poden contractar tants futbolistes com els agradaria per una qüestió normativa de la Federació Italiana de Futbol. O sigui, que també la Federació Italiana de Futbol se va arriba el tio Paco amb les rebaixes. Sí, és algo semblant... Restriccions econòmiques, eh, sí, fair play. Són restriccions econòmiques, és algo semblant al fair play financer, algo semblant, sí. Pues, com deia, Interès n'hi ha. Sobre els 30 oferiria la Juve. El València demana 40, per lo que ha pogut conèixer, eh, Anyeli de la boca de Jorge Méndez, el representant d'André Gómez. <coughs> A André Gómez no li fa massa gràcia anar al calxo. De melexar-se del València, preferiria la Premier. I per això, en Itàlia estan amb la mosca darrere l'orella que Mendes estiga enredrant és tasca de representant. Que Mendes estiguera enredrant amb el tema d'André per a pujar el preu i acabar venent li al Manchester United, on recordem la temporada vinent s'assentarà en la seva banqueta José Mourinho, home de confianza total y absoluta de Jorge Méndez. Per cert, altre entrenador de confianza total y absoluta de Jorge Méndez, Nuno Espíritu Santo será el próximo entrenador del Porto. Esta espada el Matéis Porto feía una nota pública en el cual eh, anunciaba la destitución de José Peseiro, que es que acaba la temporada después de destituir Jure Lopetegui, i en Portugal donen com a fet, encara no és oficial, però en Portugal donen com a fet que en un Espíritu Santo, Mr. Fantástico, anirà a Odragao, a Porto, per entrenar al conjunt blanc i blau de el País Vell. Com deia, entrades condicionades per eixida. I ahir el problema va ser les fitxes. Ja vos comentàvem ahir, que en el cas del Milan, quan li han preguntat per el futbolista del València per intentar col·locar Álvaro Negredo, el que ha dit el Milan és no a 3 milions d'euros per any. I això va ser un problema que va tindre que afrontar el València contra el futbol. Acabat traguent el futbolista ve cedit, ve pràcticament de baix per a que el club que vulga a aquest jugador puga fer-se amb els seus servicis, incloent-lo en la seva plantilla. Ahir vos parlàvem de Marc Bartra, el central del Futbol Club Barcelona, que ha reconegut en la concentració de la selecció espanyola que la seva clàusula baixa a 8, a, baixa a 8 milions d'euros pel fet de no haver jugat un mínim de partits amb el Futbol Club Barcelona. El València està ahí, entre les opcions de Bartra, però me conten que cada volta és més complicat, que cada volta l'opció del València perd més força perquè a Bartra li estan arribant ofertes del primer lloc on ell vol anar. Premier League. És més, també en Anglaterra que clubs com Tottenham o United podrien estar darrere del central del Barça, que de moment està en la llista de convocats de Vicente del Bosque, que va disputar l'Eurocopa i i que, lògicament, entre qualsevol oferta important de la Premier, que paga molt bé, i el València, ja deia Paco, i estaran, salva que una cosa els fitxatges que puga intentar el València i altra aquells als que puga accedir. Sí, és sí, aquest projecte de mínims, Manolo, el que va el, el València i del que venim ja pues, eh, advertint al llarg de les últimes eh, setmanes. De fet, la, la, la mateixa presència de Paco Allestaran en la banqueta del València respon precisament a aquest projecte de, de mínims. Hi ha una informació avui, diari Superdeporte, columna de Julián Montoro, en la que Montoro diu que l'Eijun va eh, dir-los als companys de Superdeporte que podien haver accedit a Pellegrini, per tant, el València ha contactat amb, amb Pellegrini, per tant, Paco Llestran no era la primera opció Correcte. de Suso, eh, diguera el que diguera Suso, però que finalment pues, varen decidir apostar per un tècnic més econòmic que Pellegrini, que era Paco Allestaran. Vull dir, en eixa columna d'opinió avui de Julián Montoro, després mm. d'eixa confidència que li va fer la, la presidenta Leijun, pues, eh, ja se diuen moltes coses respecte al, al València actual. Mm -hmm. Que és un València, com dèiem, low cost. Mm. Però bueno... Lo que no que vol això... dir que no funcione, Clar. ojo. Exacte. Te dic una cosa, per a millorar-lo d'enguany tampoc Exacte. fa falta molt. Exacte. Bueno, alguna cosa més que comentar del Valencia de No, algo que ya sabía Manolo, avui ha Mareo, a Gijón, Nico Rodríguez, que es el director esportivo del Sporting de Gijón, se le pregunta por eh, Javi Fuego, Y ya reconegut que Javi Fuego no es una opción real en este momento eh, para el Sporting de, Gijón, Javi, Fuego. Lo que está claro Manolo, el matí futbolista ho va la semana pasada De fet, amb el viatge a Singapur, aquestes coses ja estaven clares, Fuego va continuar, va complir contracte amb el, amb el València. Certament, eh, per cert, i com dèiem també, el que també hem sabut és que hem sabut salvar és que eh, la tela esquerra del València Club de Futbol, José Luis Gallà, eh, es queda amb molt poques vacances per tal d'afrontar la seva obligació, que està molt bé, que és posar-se a punt per a la pretemporada. Sí, però no sols Gallà, sinó també Bacali, són futbolistes que encara no estan de vacances, sinó que continuen acudint a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna per a, per a tractar-se. Perfecte, tanquem la informació del València Club de Futbol i obrim la del Llevant Unió Esportiva, salvo un Llevant Unió Esportiva que avui eh, ha fet públic que repesca mm. Jason i Roger, 2019 per a Jason, 2018 fins a, per a Roger, eh, tenint els dos una clàusula per la qual el conjunt nota podria, podria repescar-los i evident per aquesta plantilla que va fer en segona divisió són dos futbolistes que jo crec que li, van, li poden oferir moltíssim al conjunt que, dire, que cuya direcció tècnica està en mans de Tito. Sí, finalment, Manolo, el Llevant efectivament ha fet aquesta Vàlida excepció de recompra que tenia dels dos futbolistes que van iniciar de la seva escola de jugadors, tant Jason com Roger, i a partir d'ahir pues, eh, els dos, avui, s'ha pues, anunciat el Llevantino Esportiva que van a formar part de la plantilla del Llevantino Esportiva de la pròxima temporada. Com acabes de comentar, el davanter renova eh, contracte fins 2018 amb el Llevant Unió Esportiva i el migcampista gallec fins el 2019, així que Roger i Jason futbolistes del Llevant d'Unió Esportiva per al nou projecte Carnota en segona divisió. A l'espera encara, Manolo... De conèixer qui és entrenador. De conèixer qui és eh, el tècnic. Apunta o està entre els primers Sergi Barjuan i diuen que la intenció del Llevant és que no passe d'esta setmana per a fer públic el nom del nou entrenador. També està molt ben col·locat Manolo Pepe Bordalàs i jo tampoc pediria de vista esta, esta opció. Uh mhm. -huh. Bueno, pues tenim eh, penyes de Pep Bordalàs, eh, persona que a mi sempre m'han agradat els seus equips, el futbol que han fet, el eh, que passa que també el seu caràcter és un tant controvertit i per això no acaba mai de quallar en un projecte a llarg termini en cap club, però sí que és cert que els eh, seus eh, equips juguen un bon futbol <clears throat> i el club també Sala que està volcant-se amb el juvenil eh, en la Copa com no pot ser d'una altra manera. Sí, va posar autobusos gratuïts per a facilitar als aficionats el desplaçament a la ciutat esportiva de Buñol per apoyar el juvenil A en aquest important partit que jugarà davant del Rayo Vallecano corresponent a la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, el partit que es disputarà diumenge a les 6 de la vesprada. Recordem que ahir el d'Unió Esportiva va guanyar 0-1 i que, per tant, està molt viu camí de les semis de la Copa del Rei Juvenil. Perfecte, això pel que fa a Llevant d'Unió Esportiva, pel que fa a València Bàsquet, ja coneix els horaris provisionals, perquè encara no sap qui és el seu rival, de les semifinals de la Lliga. Primer partit serà dijous dia 2 de juny a les 9 de la nit. Són tots a les 9, eh? El segon serà dissabte 4 també a les 9, com deia, tots a les 9. Tercer partit, dimarts 7 quart partit, si farà falta, dijous 9 de la nit, i cinquè partit, si farà necessari també, seria el dia 11 dissabte a les 9 de la nit. Si és el Real Madrid el rival en semifinals, els dos primers partits en canxa madrilenya, tercer en la Fonteta i si farà falta el quart també, i si serà un cinquè a Madrid. Si el rival a l'inrevés fora l'UCAM Múrcia, primers dos partits a València, segons dos partits a Múrcia i el cinquè de la sèrie tornaria a València. 12 de la nit i 4 minuts, tanquem la primera part informativa i entrem ja en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Adéu, Folgado. Adéu, Manolo. 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i 5 i 6 minuts ja, arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi, així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio, amb la tertúlia ja reunida. Vos recorde que tenim a oberta per esperar en la segona tanda el missatge de, els missatges de WhatsApp del 627 980336 627 980336 on la pregunta que hem fet en el dia d'avui és penseu que el València low cost pot millorar el de les grans inversions projectat en un principi per eh, Peter Lim. I és la pregunta que vos fem. Ja hem sentit la primera tanda de missatges al voltant de les 12 i mitja. Sentirem la segona tanda. Reunida ja la tertúlia en eh, este estudi. Saludem al eh, director eh, del Murciélago i company de Levante Televisió, Vicent Sempere. Hola, Sempere, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, com esteu? Com estàs? Molt bé. Bé, tranquil. Molt bé, sí, són dies tranquils. Estos, són dies tranquils. Des que, que s'ha conegut fins... ja el tema ja estaran. Ja el tema, el tema ha canviat. 12 i 6, el eh, redactor en cap del diari Superdeporte, Carlos Bosch. Hola. Bona nit. <laughs> Com estàs? Bona nit. Bé, bé. que estàs ficant per baix, la ola, la ola. Ara, ara entrem en la ola. Què m'estàs posant, així? Com una ola. Però això, això cosa de folgado, eh? Sí, no jo, ja, jo, jo, jo ho he sentit. Això cosa de folgado que està en com una ola. te què vols mi, no? No, no, no. no, no. En la fase d'allà estarà un guionat de que a Negredo se la lleva una ola. Una ola, una ola o dos. A Negredo... Per cert... a Negredo ha faltat un tsunami, ¿eh? No una ola. Apúntatela, Salvoret. <laughs> per cert... Apúntatela, Isa. Felicitats i enhorabona als companys de Superporta que ja han arribat als 100.000 followers. 100.000 de Twitter, en tu. Twitter i valeix una xifra rodona. I 160.000 en Facebook, Isa. 160.000 en Facebook. Pues també és una no molt bona mal, xifra. Eh? I sí que enhorabona, Carlos, per la part que li toca que sé que de la parte digital estás ahí también. tirando al fondo. Estoy en mis, en mis carnes. Pues mira, enhorabuena, Carlos, pero la par que, que le toca y ya tú sí, el, sí. a el día. 100.000 y 160.000. No está malamente. ¿Qué, ¿Qué diría ¿Qué diría y así también se el compañero periodista de Official Press, el nuestro compañero Daniel Mosilla. Hola, Dani, ¿qué tal? Buena qué tal, Manolo? Buena ¿Cómo ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. Eh, mm. A ver si tenéis la oportunidad de hablar de Paco. De Paco? De Paco. M'agrada molt el, eh, bueno, que, el malnom que li ha posat sí, sí. el campi Pasco Calabuts de Paco Austeridad, <laughs> que me pareix un gran malnom. Sí, sí, és la llegint... de Pasco avui quasi falla, eh? Fru... Està llegint avui en la corona de Pasco i la de, i la de Carlos Bor, la de... Salir, la bomba Salir, beber el rollo de sempre. Sí, però és que tu el dia que no titulis amb una cançó eh, és que has d'estar molt fotut per algú. És que me l'ha <laughs> escrit un altre. o te l'ha escrit un altre, o te l'ha escrit un altre és cert, però crec que... Diuen els mestres de periodisme que no n'hi ha que escriure opinions utilitzant cançons i això, dic, vale, vale. Mm, bueno, ja, això és el que diu la teoria. Menys teoria i més pràctica. Això és el que diu la teoria. Sí, eh, la pràctica després eh, te diu que... Quan, hi ha que eh, contextualitzar, no?, també. Sí, el periodisme hi ha que contextualitzar. Ah, escolta, la música... As, en el seu dia, en el seu dia, diguem-ne que la primera volta que algú va començar a sentir de Bruno Montalt era a nivell gran, era quan vaig fer aquell estil de la marmota, val? i este tio l'hem tornat a recuperar fins que, a més, va ser promesa, digui, fins que no hi hagi entrenador, marmota, el dia que hi hagi entrenador, deixarà d'haver marmota, i així no ho hem fet, o sigui que lo de que no es va utilitzar eh, noms de pel·lícules o de cançons, bueno... Eh, això ho diu un el... mestre que no ha estat mai en un diari, sol passar. Claro. Sí, <laughs> això, això és un problema, sí. La pràctica és una cosa, la teoria és una cosa... Jo tinc un amic que requença una miqueta d'això, eh, he anat a un curs de fer-me milionari, la, la teoria que és la de gastar, la tinc molt clara, la pràctica, que és la de com generar, encara se m'escapa. He anat a un curs de fer-me milionari deixant dos euros per un cafè, no? <laughs> és una miqueta. És una, és una miqueta per ahí. bueno, senyors, eh, estem preguntant, i ara vos ho preguntaré després, eh, si penseu que el València low cost al qual anem és una evidència, pot millorar eh, les prestacions del València de les grans inversions que en un principi va projectar eh, Peter Lim. Eh, De qualsevol manera, en la entrevista que le iba a hacer Sempere eh, y la resta de compañías que en el divendres... Ahí, ahí, jo a anar ahí, ahí volia anar jo. En Levante Televisió, a Paco, ahí estarán es muy tóxico, Carlos. Ahí, <laughs> ahí volia anar a Paco Rolling Stone. y él va, él ya va que, evidentemente la inversión que había fet el propietario ya no s'anava a producir en un año Tenemos que ser conscientes es que el propietario, la empresa propietaria en este caso, es que ya ha invertido mucho dinero. Es decir, lo malo es que ahora mismo en, jugadores con los que no deberíamos de haber fallado, porque estamos hablando de 30, de 28, de 25. 142 millones en fichajes. ¿eh? Ya, se ha gastado. Y resulta que después de gastar eso, pues resulta es nosotros mismos. Es decir, vas a comprar un coche, tienes 30.000 euros para comprarlo y lo compras y dices, joder, es que no quería este. <laughs> Sí, lo has comprado. Y si lo vende ya pierdes el 10%, con lo cual lo siguiente va a ser peor. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? Y al final, ¿que nos gustaría que fuese otra? Sí, pero al final yo siempre soy muy práctico, ¿no? Y hay que afrontar la realidad. Y la realidad es este, vamos a ver con las posibilidades que tengamos qué vamos a poder hacer, ¿no? A mes fins i tot va fechir. quan se le va a preguntar per el perfil de futbolista que a fichar la Valencia, allò de una cosa es el que nosaltres vulguem fichar y otra cosa A yo al que me arribar. Si estás en una posición de fortaleza a la hora de firmar, es decir, si tú eres el Barcelona, que estás en, vas estar en Champions League, que además eres el Barcelona al que todo jugador les ha traído, pues dices, o sea, si puedo elegir, si están esperando, es decir, si están haciendo cola para, que les llame, pero no va a ser el caso del Valencia. Es decir, el Valencia actualmente, como le pasaba al Liverpool muchas veces cuando estábamos allí, es que no va a estar en Champions. Y eso te condiciona. Es decir, sabes que no vas a poder atraer el mismo perfil. ¿eh? después de una temporada que no hemos tenido éxito, con lo cual, dentro del, mercado que nosotros tengamos, pues tenemos que tratar de cuidar el que esos aspectos, vamos a decir, más de personalidad, abolitivos, pues también los tengan, ¿no? Es que firmamos el jugador y la persona. Pues eh, son esparoles de pago y estarán eh, dibujando el perfil del Valencia Capalcó, al señores anem, la pregunta es tan evidente, claro que sí. Clar que pots millorar les prestacions. Home, no és difícil, no? No havies dit... Eh, millorar que... no és difícil. No, no, no. Vull dir, no arribar al que, pitjor arribar al que per a mi ha de ser el mínim exigible... Claro. Arribar al que per a mi ha de ser el mínim exigible de València, que és lluitar com a por per entrar en Europa League... És un altre tema. És un altre tema. Home, jo crec que a, eh, a, eh, el mínim exigible de València és lluitar per ser quart. O inclús ser quart. Uh mhm. -huh entrar en Champions, però això ja és, és que <clears throat> una opinió de, personal. Sí, vens de fa un any d'estar de, de, quart i d'entrar en Champions, que crec que no és... Vull dir, crec que és una bona temporada i una temporada roïn. Jo crec que, jo crec que el que dibuixa Paco estaran en tot el que jo li he sentit eh, lo que dibuixa és, són les gran, grans errades que han repassat al llarg de tota la temporada del, del València a l'hora de renovar determinats futbolistes i determinats contractes que són els que han lastrat a l'equip. No només econòmicament, sinó també en funcionament i com a grup. O sigui, lastrar un equip en el que tu a un futbolista no li pots donar 5 anys eh, o 4 anys en, en unes quantitats eleva, elevadíssimes, s'ha gastat uns diners que ara no en tenen i ara se diu lo, lo del metro, no? Dejen salir para poder entrar deixen salir i el que té que fer és una miqueta de caixa i evidentment com en la, com en la bambolla eh, immobiliària pedran diners en les operacions però, però tindran que recuperar-ne algo perquè si no és impossible jo crec que Suso se'n va <clears throat> a Milà en l'ànim d'un un, un dit valencià que diu més val perdre que més perdre Exacte. jo crec que ho portava ahí, en que... la front ahí, mm. Pix, tatuat ahí. I, i per l'altre jo <clears throat> ho he resumit moltes vegades en, n'hi ha moltes maneres de planificar mal, mm, elixir mal els capitans és planificar mal... Això és una gran frase, hi ha moltes maneres de planificar mal. I, i, i Nuno, es no, no les ha gastat totes. l'uno les ha gastat sí. totes. Eh? i el club, eh? Sí, no, el, el club en aquell moment era l'uno eh? Claro. Es que el club en aquell moment era l'uno uh -huh. de fitxar mal, fitxar... Eh, n'hi ha moltes que... maneres de fitxar mal, també les gasta totes. Vull dir, els fitxatges que fan uno cap ha jugat de la Lliga Espanyola, llevat de Santimina, que era un revulsiu que havia jugat 10 partits o una cosa així al Celta Vigo, és de més, no coneixia la Lliga Espanyola, això és fitxar molt mal, no fitxa ningú jugador veterano, eh, eh, tria a Parejo de capità, que és una absoluta locura, i jo soy parejista, renova Piatti per una barbaritat, el que sí, sí, condiciona sí, sí. totes les renovacions, si se va val 10, jo, jo val 12, vull dir, és que la garba de l'uno <clears throat> és considerable, i, i vull dir una cosa en, en molta retranca, perquè jo que durant aquesta temporada que ja acaba, afortunadament, es eh, he sigut en uno, yo creo que a me m'he pasado pero bueno, soy un tío Te vas del Porto de, no? Sí, a muerte del Porto, entre Casillas, <laughs> Carbonerito y, el Fantástico. yo soy un tío vehement <coughs> parlant y escribiendo y yo creo que, vale, alguna vegada me pasado en uno pero es que a me m'han estat acusando durante molts meses de hacer una campaña contra uno y después sale la presidenta y dice que el gran problema es que se ha hecho mal la plantilla. Si yo no digo que sea mal entrenador, <laughs> No, yo lo digo que han planificado claro. muy malamente. Ahora, y la agarra al BAU no va a saber planificar para dos competiciones. Es que el equipo de Nuno, el que funciona, no el fan uno. Nuno entrena el equipo que le fan. sí, no, sobre todo que Nuno, equipo que... Eh, a Nuno le en el problema Es cuando hay que hacer rotación Y cuando hay que hacer dos equipos Cuando tenía 13-14 jugadors Para en Giga, fantástico la l'agarra el bou, eh, peca d'inexperiència en la planificació. Jo he sentit a García Pitars dir en la, en l'agrupació de penyes que el gran problema, un dels problemes <clears throat> va ser una mm, planificació, una preparació física mal feta excessivamente enfocada a dos partits, se referia a la eliminatoria de prèvia de Mónaco, yeah. que ara està la L'Amo volia Champions i com així molta gent però viu no, per a contentar a l'Amo eh, no, i a la Champions consiga. He dit que és un comentari en retranca perquè si a mi m'han pegat palos diguem-me que jo faig campanya contra l'uno i després ho ha dit el director esportiu i la presidenta. Uh mhm. -huh. Bueno, todo esto se resumen como Rodrigo Calle contigo empezó todo. Es que es lamentable. Es que se ha tirado pero, un año. Pero que es en China. Desde Rodrigo Calle hasta ahora, es que se ha tirado un año en el FEN de la historia del Valencia. Un matiz y te dice, no es que se ha tirado un año, es que tú, en comptes de retallar-li passeig a l'Atleti de Madrid, n'has pegat 4 o 5 carreres pues i t'has passat el, el Sevilla i el Villarreal. Per, per cert, ara que ja no estáis a poder, pot dir, hi havia que tirar-li dos collons en aquell moment per a que el doctor, que sabia qui era qui manava en el club, diguera Rodrigo Gallo no està apte per a jugar en el València. I jo no sé si això és una de les coses que acabes passant-li factura. Però ja ve que dir-li dos collons i com per a Juan estava abans el València que res, li es va tirar. No, jo deia, Manolo, que s'ha tirat l'any eh, perquè l'any passat estàvem parlant de que la planificació fantàstica era gent jove, que fitxares a tot pollastres de Portugal, que no coneix la Lliga Espanyola i tal, y la día es Alessanco a dir que en el filial tampoco te vale ese modelo, o sea, que en el filial ahora vol fichar a jugadors veteranos per a eh, que els joves Sí, sí, Dani, fica la cara. L'altre dia el dijous, Alessanco, pas que és un tema d'escola que transcendís menys, però Alessanco reconeix... la roda de premsa. Que eh, el, equip, el València Mestalla de Curro Torres la pròxima temporada tindrà veteranos com a titulars. Veteranos ah. en segona B, estem parlant de jugadors de 25-26 anys. O sigui, sea, no nanos de 18 Absolutament N. veterans per a un filial. Clar i, i que és el model que han utilitzat altres, no, altres filials. El problema no... no, no ixe no si voleu derivem ahir a, a la de, del filial. No és un problema. Jo tinc una teoria molt particular i tots els models són roïns si els utilitzes mal. Vull dir, el Villarreal B té un davanter de 26 o 27 anys, eh? I ningú critica. I no estic criticant tampoc el Villarreal B. Jo, sincerament, si <coughs> No sé, yo no criticar sí, al si model. Si la renovació de, de Ayala, que és un central veterano de 22-23, si la renovació de Quim Araujo, que és un, un, un micentro de 25-26 anys, ajudar a créixer a Fran Villalba, per exemple, jo, de categoria. Però jo ho dic claro. com a exemple sí, però, de les, ah, ban ah, les bandalls que estan pegant. El gran de les canteres no són els filials. Els filials és el mal menor. A mi m'ho explicaren fa molt de temps i jo crec que és de veres. Vull dir, el filial és un equip eh, contenedor on hi ha futbolistes que t'interessen i altres que estàs esperant que exploten. ¿vale? Jo crec que on se forja un futbolista, on se fa un futbolista, és a partir de l'edat juvenil, i del juvenil pot pujar perfectament al primer equip sense passar per el filial. El filial és... Jo tinc la teoria de que no és absolutament necessària, el que passa és que sí que m'explicaren alguna vegada en algun club algun director eh, esportiu dir, eh, què fem un futbolista que en 10 anys ja no pot, o que en 20 anys ja no pot ser juvenil i que estem esperant perquè encara no està per a pujar al primer equip el cedim, pot ser política de sessions, o el tenim així i el vigilem d'ací ¿vale? no està mal pensar el que ha dit Carlos si t'ajuda un veterà, per exemple en segona B o en segona divisió és difícil marcar gols si n'hi ha un tio de 25 anys 24-25 anys que te'ls marca a tu t'està fent un favor. Ell no s'està fent un favor, perquè ell en un filial no va aspirar mai al primer equip, però al club sí que li pot fer un favor. Ara, tot això és enmig d'una política general, per a mi. I jo crec que si... Si, si l'utilitzes bé, és bona. És bona. Vull dir, si sí, tu a sí. Fran Villalba li, li vas a beneficiar que té al costat gent que li va ensenyar, entre cometes, a jugar a futbol... I ajudar-li quan toca. Ara, si Quim Araujo va fer que Fran Villalba siga suplent, de sancó. Li Vamos anem a, a posar un esto. cas de... que t'agradarà? Un cas de... Tu ara estàs tocant el trombó. Si tens al costat uno que toca millor que tu... Home, evoluciones més que evoluciones uno. més. Bueno, pues va per ahí. Claro. Jo quan tocava el la guitarra... quants jocs n'hi ha per a trombons en l'orquestra. Es, no, no. Jo quan tocava la guitarra i me anava per allà en altre grup, que te deia, vine-te'n a ensayar, no sé què, en altre grup. Mm. A mi lo que me, me volava en altres puestos i, i, i, I, i, i, i que tocaren millor que jo perquè claro. m'obligaven. Claro. Sí, senyor. Això en aquest sentit, sí, bàsic. però cuidao, que no és l'objectiu que, el, que el filial funcione, sinó que, que el hi hagi jugadors en el primer equip. El que ocorre és que jo crec que on volia arribar eh, Vicent és la, a la sí. diferència de criteri ah, claro. de la presidenta que admet com a errada el, dis, el dimarts en la presentació de Paco hi estaran la com a... planificació i nomena jugadors jóvenes que no han pogut que no, que no poguerem amb la pressió <clears throat> s'oblida de dir que aquest equip el va fer l'entrenador amb, el, amb, Mendes, amb Mendes perquè ells, és a dir, els propietaris Meriton se carregaren l'estructura esportiva que havia i li donaren el poder Eh, ah, en uno, en uno. Dos, dir, això no ho diu. Sí, això, ja no ho diu. això ja no ho diu. Tornem, això, que, tornem això, diu, això s'oblida de dir-ho, però l'altre sí és cert que ho diu. Però tornem a lo del primer equip i, i al, quan Benito se carrega l'estructura i que hem, hem acabat retrocedint, que jo crec que en això un any o, o més, o, o més escalons cap avall. Any jo perdut. crec que en això estem tots d'acord. Eh, el Santi Mina, de la segona volta, no te que volen el Santi Mina en la primera. Jo recordo partir de Santi Mina que la donaven i la tornava. I Barragán li la tornava a donar i Santi Mina dia que no la vull, tio que me pot, I que feia, no la vull. I feia el control i se trastavillava amb la pilota en el peu. I estava un minut per controlar un valor, efectivament, que no la vull. I Santi Mina no és un desecho de tècnica, però és un bon futbolista, eh? És molt rat, és, molt, molt, és rat, és potent, va bé entre línies, no, és, és difícil de marcar perquè no se fixa la marca per al defensa, uh -huh. vale? Uh -huh. en, vull dir, eso es una desantimidad ahí tenemos el ejemplo de que es que has fichado un pollo, has fichado un pollo, que era el, era el suplente de bons futbolistas, que el Celta esa temporada había tenido dos o tres futbolistas, no sé si, si estaba Charles ahí, el brasileño este que había estado en la este no, este Orellana, no, que era suplente de tres futbolistas en Volfech en primera división. ya tener gran ejemplo de la falta de yo yo yo escriure también en, el último día, es el último partido de Liga no es una crítica Paco, ahí estarán. Pero en el minut 89 entra Negredo y anem empata a 0. ¿Pero qué volem? Guanyar-li 1-0 a la Real o qué? Pero dir, però clar, qui volia guanyar 1-0 a la Real? entrenador. Pero al club que le convenía Que jugara Negredo 6 minutos o que debutara y cuadrara una excelente temporada Carlos Soler? Carlos Soler. Y tindré compte la que ¿Qué es que es política, ¿Qué es cultura de club, tío? Pero si la temporada es un, un desastre que Chue Negredo en el minuto 84 o que entre el canterano que la Renovati es la gran sensación del año? <laughs> igual ya sabía que se n'anara que, que volía que se n'anara y de, para despedirte no? No, y, no, y después mira, y se, y se matís y tercera revolta de la, de no la, no había contado pero que después, va el terrorista y se va a se pere y le falta decir que no lo quiero para nada <laughs> claro. Eh, entonces ¿qué fa el descaro en el que hay en está reconeguen que no Date mazos, el otro día. Hay esos dos futbolistas, ni Negredo ni Enzo. Pots, eh? pots recuperar aquest tall, Arturo, per favor, Paco, eh, Álvaro i Però, però... És que crec que és molt significatiu claro. i vull plantejar el debat, perquè a voltes també els periodistes que tenen que mos tenen que agarrar o donamos de menjar la banda mm. a voltes el periodista té una crítica per a cada situació a voltes som aixina val? Sí, de el, el periodista nunca muere Patrullo no un, un director esportiu de València <laughs> a voltes nunca morir home haver estudiat encara que, haver estudiat encara que a voltes intenten matar-nos eh Día això, el murciélago preguntat, a textualmente per Enzo Pérez de Alvarón Negredo, deia això Paco Al final son activos del club, que en estos momentos se ha determinado que, hay que intentar darles una salida, ¿no? Por varios factores. Eh, le hace rendimiento, pero si fuese por rendimiento tendrían que haber salido otros jugadores también, pero ese rendimiento va unido a un costo alto para el club, ¿no? Tanto de ficha como de amortización y, lógicamente, pues si queremos reducir, pues, pues hay que reducir por pues, los costos más altos. Pero lógicamente, una vez de que los activos, pues esperemos porque creo que es beneficio para todos que, que salgan, pero si no, lógicamente, pues hay que tratar de aprovecharlos. Meses ya con David en entrevista concedida a AS, eh, Paco estarán parla de Negredo ha sigut per la ona del mar que la mala temporada del Valencia Negredo es eh, un jugador que yo estoy muy contento de, de, lo que ha hecho, de, cómo lo ha intentado. Hemos intentado entre todos pues eh, tratar de recuperar al mejor Negredo, porque sí, estoy convencido de que si sí, el club hubiera tenido a, Negredo al nivel que él, ha demostrado anteriormente, seguramente estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Pero lógicamente no, no se han dado las condiciones. Eh, ha habido jugadores los cuales el equipo se los ha llevado por delante, eh, porque bajo rendimiento colectivo muchas veces te, lleva, ¿no? Es como una ola, y a él se lo, se lo ha llevado y a partir de aquí, bueno, pues eh, vamos a ver cuál es la, situación, pero los condicionantes que el club va a tener que afrontar este año, pues va a condicionar la, posibilidad de, que algunos jugadores puedan estar aquí o no. Como una ola. <laughs> esta mentira. ¿eh? Yo a matizar una coseta. Y perdona, eh, Carlos, y vinca a preguntaros pero per, que vos día avance. Eh, El periodista Montes té una crítica per a aquesta situació. Fa una setmana i mitja tots estàvem alabant la valentia del director tècnic del Betis que se presenta en una repassa i diu acaba en contracte trocotró, no continua ningú transferibles trocotró a mi me pareix Busque sessió per a este. este a, mi, a mi, a mi A mi Això mos pareixia molt bé i ara pensem que no, Estaran no, no, està arriscant massa en descartar. És evident que les fitxes que cobren els futbolistes del Betis a l'hora de col·locar-los seran sempre ja, molt però, inferiors sí, però que les fitxes dels futbolistes que vol col·locar el València. Que estigui col·locar en el Getafe, no en el Milan. Correcte. Ah, jo, jo volia fer un matís xicotet. Eh, además, els justos en, en Paco hi estaran i, i conta la historieta molt, molt ràpidament. Jo, l'entrevista entrevista Paco i Estaran en Levante Televisió en el Murciélago és divendres, no, Sant Pere? Sí, divendres. I jo divendres eh, fem una porta en Superdeporte que fica, no sé què, limpieza, la paraula limpieza que mos mola tant ficar LM en, ¿vale? I les fotos són de Negredo i, i Enzo Pérez, mira, si dia encertarem, ¿vale? <laughs> I, i, i jo mmm, baixava a la ràdio a aquest estudi a parlar en, en Ximo Rovira i en Bau i vaig veure sempre en la tele i vaig dir, bueno, pregunta-li per, per això, te recordes? Jo sóc el que va escriure... mmm, el cuerpo técnico que, que, cree que Enzo Pérez y Álvaro Negredo son líderes tóxicos, que diguem-ne que és una frase muy de... Jo això ho vinc comentant de... des del famós dia de l'Aleti Bilbao-València, en el qual va començar eh, Nuno a apartar a Negredo. Muy de, muy de... Una frase, diguem-ne, muy de César Izquierdo. I al final, en, en sí, Twitter... Sí, és molt César. En Twitter, no, no estic acusant a, a ningú, simplement, faig el matís, se diu que Paco Ayestral, en Levante Televisión, habla de líderes tóxicos y activos tóxicos. No, no, no. O sea, Sempere o, o Folgado en ese momento le fa una pregunta de manera tal que sin, sin de líderes tóxicos está diciendo de manera implícita reconéis y parla de lo ve que son de los más chavas que son los que están en Singapur y eh, hay más motivos por los que descartamos a Enzo Pérez por el rendimiento, por el económico, hay más motivos te lo claro, pero no utiliza más la palabra porque al final... Mm, no se pot posar en la seva boca paraules que ell no, no ha dit. No és just. Sobretot en este cas, es que fue, oiga, que soy yo el que escribió lo de los líderes pot, tóxicos. Pot ser una interpretació nostra no. i com a tal hem d'assumir-la. No, no, és que la interpretació correcta que n'hi ha que fer és ixa, però no posar-li en boca de Paco Llestrán, perquè Paco Llestrán, tu és l'entrevista, perquè sempre m'he no dit, ho ha dit. Ho ha confirmat, sense dir-ho, però ho ha confirmat tot. I tots sabem que sí, i si no ho dic jo, el València pensa que Negredo i Enzo manen massa dins d'aquest vestidor i, i vol que eh, els xavals joves isquen i, i florezcan, per dir-ho eh, d'alguna manera, Curiosament... i, i se'ls vols llevar damunt per rendiment, per economia i per, i per lo que manen d'una manera tòxica, però que s'entenga, no Curiosament, no contaren, si se'n si se recordeu els nostres oients, ja al final de l'estiu passat i al començament de temporada, que els dos futbolistes que, en, que, en els quals amb pitjor relació va acabar tenint Nuno la temporada que acaba clasificando el equipo per a la Champions es Amenzo Menzo Pérez y a Negredo. Verdad, tant, sobre y y la teoría que en el día va eh, eh, Carlos Bosch. El matiz es que Paco no utiliza la palabra tóxico no, en efecto. no, lo utiliza. Pero se le entiende todo. Cuando que los cinco buenos chicos que fueron a Singapur se le entiende en el vestuario no pueden desarrollar su personalidad porque hay otras influencias Ahí, ahí, ahí es ahí es efectivamente. digo, efectivamente. Hace que les eclipsen su personalidad o algo así. Entonces parla de que hay tres futbolistas que se imposen perdón un de signanos que, o Signanos nanos no, perquè ni ha alguno que ya es veterano. Eh, de edad de y, y Paco Alcácer en 22 años en cuanto a que es un futbolista ya pero Javi Fuego era el veterano que estaba allí pero exemple Javi Fuego eh, parla de que están influenciados per tres futbolistas que son Negredo i Enzo Pérez i a lo millor altres més. I ara és el, això era un matís només. Que però volia. és que independentment, independentment d'això, que segurament serà, serà així, si és que estan els números, són futbolistes cars, que han donat baix rendiment i ahí estan. És es que, en efecte, és que damunt és això. Vull dir, és que... És que Paco dona... Mm, hay varios motivos, hay varios motivos. Claro, si... A tres el econòmic, el rendiment, i el, I, a veure, i, i també diu, i no? també diu, i si no el poden vendre, pues ahora que... que aprofitar. I no serà el primer futbolista, digase Iván Zamorano, que de estar en la puerta de Isida hacer una gran temporada y ser ah, pichichi. Escolta, que Zamorano y Amavisca, que son los dos fuertes que ido en la liga Valdano, sí, le en la, liga Valdano Porque en aquel momento la tecnología era la que era Y el, y el Valladolid, en el caso de Amavisca desconecta el fax per a que el Madrid no li puga enviar el fax de tornada de que, de que te anem a tornar a Mavi que no, no, no, que, <laughs> que, me, van a to que me van a tornar a la mà que jo desenxufe el fax i així no arriba res per això dic, els han posat en la porta d'eixida primer per el, per el fair play financer perquè tenen que quadrar números segon per rendiment i si ja de pas se lleven un problema sí. de damunt en el vestidor, claro, és perfecte, que, és però ¿eh? que és el primer, el, tema, és el econòmic tema, va ser el primer. El, el, el primer, l'econòmic pesa el, molt. El, el tema del lideratge tòxic, en efecte, l'econòmic pesa molt, el tema del lideratge tòxic també pesa, però fonamentalment, senyors, és que, com acaba de dir, amb tota la naturalitat, Daniel Mosilla, però és cert, és que el seu rendiment està ahí. Està ahí. És que això va... És això, està ahí. Això, eh, eh, és que eh, quan ara jo siga secretari tècnic del West Ham United diga, che, Enzo Pérez, este tío es internacional per la gent... I veig és que no ha jugat dos partits seguits, que és... Al, final dius, no, no, A son ja sé també que al final la gran llei del futbol són els resultats i per exemple l'altre dia quan eh, se sap que el Milà no vol i que una de les cau no vol a negre i una de les causes és que cobrem els diners pues, mm, mm, mm, les xarxes socials són com són tenen coses van bones i tenen coses roïns i una de les coses roïns, jo crec que si tots l'empati com a periodistes i personatges més o menys públics, pues, no, que són, poden ser molt cruels, i hi ha gent que és molt cruel en, en Negredo, i bueno, ens fa un favor als periodistes i provoca una reacció de Negredo que diu, ve borrón... M'extranya que ell entra al trap. Diu, mira, tio, ve, ve, borrón, ve borrón i no salgo. I entonces jo al final avui l'article més punky, sí. més punky és salir bebé del rotllo de sempre. I mira, xos, han eixit Toda la vida. Y algunos de ah, los que son auténticos mitazos del valencianismo, del valencianismo y y a montón. La diferencia quién es? la, diferencia está en el resultado. Una, una dada al que dio Carlos Bosch. Y yo en aquella época la niña no que la cremaba. Yo hicía más més que el cambio del FEM. No ya plantilla que haguera sin mes que la del doblet. Que la del doblet yo faig un... Eh. Carlos, a eso se veia per ahí, es convidada, a eso eso es lo que, está eso es lo que voy a decir yo tú ve el, Madrid, ve el Meseta amb Estalla y te guanya 0-3... Pues que te digan la de Lugo y compañía Y te, ve el Meseta Estalla te voy a 3 pues te veo en una discoteca y el vos matar. y en cambio le guanyes 1 uno en último minuto y el gol la fet Pepito y le pagues, el cubata. la diferencia on y eso la realidad Mira, sencilla sencilla Bueno, pues los resultados son totales de fútbol en el Y y acabe. Claro. eso es lo el que té que la ¿Sabes lo que te que entender la presidenta? <laughs> Una rabiosa actualidad. Això és el futbol. Van de números, van de números. Estos son no, pero es largo plazo, Carlos. Sí. És largo plazo. 3, 5, 3, 5 o 10 anys. 12 i 33. Tu, mira, demà <laughs> escric del, del barco de col·legues de Singapur. Ah, paciència, però tu paga el passe, saps? 12 i 33. Anem a fer una pausa per la publicitat. No va fer falta esperar 3, 5 o 10 anys per a sentir la segona tanda de missatges al WhatsApp, perquè en tornar de la publicitat anem a sentir-los. Vinga. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CID 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Más cocotas. ¿Cómo? Más El paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy más cocotas, uno más de la familia. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peyot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a fer tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 35 minuts, ja sabeu la pregunta que estem fent vos en el dia d'avui. El València Low Cost pot millorar el de les grans inversions projectat per Peter Lim? És la pregunta en el WhatsApp en el 627980336, que heu volgut respondre d'esta manera. Whatsappéame una sopa Buenas de raya y con siempre una salutación al Fantastic y eh, eso al Delgado, a Salva Fogado, que es el mejor de raya y a, a, a la voluntad que también es una gran persona. Eh, llegar por Valencia el Valencia low cost? Yo eh, pensé que sí. voy a pero en el tipo de futbolistas que ve, que si Siga un futbolista en fam, i amb ganes de triomfar, no un futbolista amb qualitat. Al cap i a la fi jo crec que el València de sexis ve amb un equip amb low cost que apenas tenia qualitat però si tenia ganes de jugar a futbol i de fer les coses bé. Eh, aleshores, la meva opinió és que sí, crec que pot millorar. Hola, buenas noches, Manolo Salvas, soy Javier desde Murcia. En, primer lugar, permitirme que felicite a Lucas Murcia, que ha eliminado esta noche al Madrid Castilla, ha subido a segunda división, ya que estoy aquí en Murcia, les felicito. Y segundo, pues lógicamente sí, sí que puede ser un Valencia low cost mejor que uno de grandes desembolsos. Al final no se trata de gastar por gastar o que te traigan mediocridades como grandes estrellas, como ha pasado hasta la fecha, sino gastar con cabeza, y siempre buscando un equilibrio, un equipo equilibrado y la experiencia la tenemos con los años más gloriosos del Valencia. No <laughs> hubieron grandes desembolsos y se consiguieron con un entrenador y unos jugadores con ganas y una plantilla muy equilibrada, dos ligas y una UEFA. Entonces lo importante es conseguir jugadores adecuados, con ganas y, que, y conseguir un equipo equilibrado y un entrenador con cabeza. Yo ya es una labor que le corresponde al, secretario técnico. Lo que no sé si el dueño le dejará actuar al secretario técnico. Si las decisiones las toma un representante de jugadores o un dueño, da igual que nos gastemos mucho o poco, al final no estarán bien tomadas. Debe tomarlo el equipo técnico y espero que este año le hagan caso. Y se puede, aunque se gaste menos. Venga, buena nit. Me en Víctor Cervera, i soc de Santa Madalena de Pulpís. I menys diners, mi, millor rendiment, tota la vida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge, llamo de Valencia y Y, sí, la verdad es que el, Valencia que nos viene va a ser un Valencia low cost, pero eso no quiere decir que vaya a ser peor. Eh, sin ir más lejos, los grandes éxitos del Valencia han venido siempre de periodos de fichajes en los que no ha habido un duro y se ha fichado pues como se ha podido. Y de ahí la importancia de un director deportivo como toca que tenga jugadores vistos y que vaya a ficharlos en el momento en el que no son todavía estrellas. Vamos a ver este verano qué pasa. Esperemos que a Suso le salga bien la jugada. Bueno, vamos Valencia. El meu nom és Gustavo i opine des de Benimodo. Eh, jo penso que sí, i tant que es pot millorar. Si en anys eh, de vaques flaques, amb una làmpara i un sofà, es van aconseguir títols, ara per què no? Hi ha motius més que suficients per a pensar que sí. Per primera, no està en uno. Per segon, sembla que Suso està fent la seva tasca lliurement. I l'entrenador eh, és del ram de Benítez, encara que després entre ells eh, no acabarem bé. Eh, jo diria que sí, que es pot millorar i, i penso que hi ha que tindre fe i estar esperançats. Com sempre, com cada dilluns, eh? la vostra opinió en el WhatsApp, en el 62980336, el dilluns que ve més preguntes i més respostes al voltant del que opinau sobre l'actualitat valencianista, que vos donem sempre aquesta finestra per a eh, poder opinar. Estàvem parlant de projecte, estàvem parlant de com venien les coses en el València Club de Futbol, és hora de preguntar-nos també per el problema de com va resoldre el València, eh, perquè s'havien quedat en aquesta eh, fase meua de... Eh, però esta volta es té una crítica per a cada situació sobre eh, com s'estava produint o com s'havia produït el director tècnic del Betis, eh, Torrecilla, donant clarament les i que estem a voltes una miqueta... Eh, extrañadas de volver la contundencia a la cual Paco y estarán pues, descarta futbolistas como Enzo Pérez o, o Álvaro Negredo. Eh, <clears throat> evidentemente, señores, el Valencia se le va a fer ya que el estiu porque para incorporar te que donar Isides, mm. els clubs saben y van a esperar que el Valencia rebaixe, decir, dir, que el Valencia lo de, eh, de traure 7 o 8 kilos per Negredo, ahora a mi, después de la primera tornada amb la qual entreca de García Pitas de Milà, me sembla sense ficció. A mi jo... me sembla que els jugadors amb els quals no compta el València o va tindre que cedir-los o, va tindre, o els va tindre pràcticament que regalar. Eh? Ahí mm, el futbolista en aquest sentit està blindat. El futbolista està blindat. Evidentment. Entonces el València efectivament té un problema gros. Jo li aplaudisc a, a Suso l'activitat i el passar a l'acció, que, que és digne d'aplaudir, però vamos, yo creo que ningú se pensaba que anava y colocaba literalment encalomava literalment a Negredo, al Milan o a l'Inter i, i acaba ràpid. Jo sempre havia pensat que Negredo l'única manera de llevar-te de damunt i ho dic conforme ho pense, llevar-te de damunt era futbol xino, perquè allà hi ha molts duros i són nous en el món del futbol i té el seu nom i no sé què, però el Milà per molt que no siga lo de fa 15 anys, bueno, me, pensava, me pareixia i impensable que, que, que, que ho aconseguiren. Bueno, la, I a la... té un problema greu i, i ho ha dit Manolo, sí. és que t'estan esperant tots. Sí. Bueno, a, a veure, també el, el City també se, des, se desfeu de, de Negredo, perquè Negredo té mercat, perquè té entrenadors que... Sí, però després d'estos dos anys... Cuidao. Sí, sí, no, però bueno, però és que tampoc en el, tampoc en el City... Vull dir, <coughs> ha anat a pitjor, és evident que ha anat a pitjor i que és evident que, que Negredo té un, té un contracte i té una fitxa molt alta, però a mi se m'antoixa que si el València no vol perdre diners, l'opció de quédate con la fitxa per lo menos un any, jo crec que és l'opció millor. És que, és, que, és que al final, Dani, cedir al futbolista l'únic que fas és ajornar el problema un any. O no. Però no resols el o problema. O no. Nah, però jo no. crec que, però a veure, per a, per a prendre l'opció ja de, de cedir no. al futbolista ja, ja tens el 15 d'agost. Ja, però això t'he dit. Que, eh, que eh, vull a finals dir, de maig estàs mi... intentant no, altres coses. Que, que, que la pregunta de Manolo era, a tu te pareix bé a mi me pareix que si el futbolista ho sap, me pareix correcte que posen en el mercat. Ara bé, si n'hi ha algun futbolista que no vols posar en, perquè estratègicament t'interessa no posar-lo en, en el mercat per atraure més rendiment econòmic, també me pareix bé. Però a mi me sembla bé que hagin dit fulanito, fulanito, fulanito no contem nosaltres. Me pareix perfecte. A mi el futbolista me pareix lo més noble. Perquè, a més, després, el futbolista, quan arriba la pretemporada i li dices dues setmanes més de vegades, no me mm. vingues amb tonteries que t'ho vaig advertir. Claro. No, ahí ell ahí eso me paréis perfecte y muy honesto honest. es muy matizado. una vez que a publicar que el vuelve a fichar un chuor que echaba en Bélgica, que era yugoslavo, no? no sé si bosnia o croata o serio, ¿vale? Y... Y acababa contrat y Y el director deportivo me grita me has jodido porque ahora toda Europa sabe que acaba el contrato. yo digo, pero tú eres primavera, pero tú me estás diciendo a mí que porque sale la puerta del super los equipos que no tiene representante, que lo va ofreciendo como loco por ahí. Bueno. Voy a decir, voy a decir, no cal que Superdeporte diga en la portada o que Maduro Montal diga, este no cuenta Eh, eh, en el món del futbol se sap, se sap, se sap qui, qui bueno, xos volen o no volen i, i saben perfectament no cal veure les portades de diaris tio, les portades no se fan per clubs se fan per la gent, se fan perquè ho sàpiga la gent però en el món del futbol se sap lo el món lo que està clar és que el València està en un club de gifs en quant a fitxar i, i, i desfer-te de sempre una postura molt incòmoda quan fas una gran temporada eh, Escolta, i tens, tu te'n recordes el cas del Kili que acabaves regalant-lo regalant-lo. Ha regalat futbolistes com Jonas, eh, Vanega, eh, Kili González, mm. però perquè és, són les característiques del València. Està en aquest segon escaló que jo crec que és el més complicat per un director esportiu. Perquè ser director esportiu del Llevant, en tots els respectes, uh mhm. -huh. Manuel Salvador ha triomfat. El, el primer any que ha tingut una miqueta de diners a Fegarba, garba, que ha sigut en guany. Bueno, però, però voy però, decir, dir, en plantilles low cost de dir... Però no, no me pots dir no, no. que València no n'ha fet garba, que n'ha fet. No, no, no, clar que n'ha fet. Ostres, no, no, però això mateix... T'està no, no. la comparació precisament perquè el València... Això, Dani, que el, el Llevant ha fet moltes menys garbes, Home, claro. Salvador, que tots els directors esportius de València, perquè te, han tingut més diners i no són ni Madrid ni Barça. Vull dir, claro. no, no eres ni Madrid ni Barça, que els jugadors volen anar al teu equip. Mira, O sea, entonces al final pagues car y regales. Casquen contra esta nit. Eh, en este cap de semana, en la concentración de la selección, eh, Marc Bartra va admet, admetre que la seva clàusula, pel fet d'haver jugat un mínim de partits en el Barça, baixava a 8 milions d'euros. <laughs> Però a mi avui des de Barcelona m'han dit descàrtalo, se'n va a la Premier. Que el València ara, i aquest perfil que li vindria de manera fenomenal, no pot accedir a ell, perquè té restricció econòmica. I perquè damunt ara mateix el projecte del València has de, has de convencer molt amb el projecte d'estar fent bé les coses al futbolista per a que vulgui vindre. Sí, la, major, no, no la preferis, majoria... No prefereix la Premier, el que passa és que li ha dit Guardiola que se'n vaig a ell. Vull dir, és que anem a veure, és que l'entrenador no també fa mal. Premier, Eh? Bartra, al City? Bartra, al City... Jo te dic que City no. Bueno, pues ja veurem. Ja veurem. És possible, és possible. Però és que claro, el QR claro de la sí. Premier li va pagar més que el València. El QR de la Premier. Independ... vale. és que si no té Independ... problema. Independentment d'això, independentment d'això, el futbolista és egoista i, a més, a més moltes vegades còmode. Tu creus que si Bartra li mantingueren cert... Eh, el, el que està cobrant, diríem, al voltant del que està cobrant, i no tinguera un tio com, com Pep Guardiola o Xiqui Begristán que li estan dient Geminet en així... Recordem que el representant de Marc Bartra és Carles Puyol. Vale, més encara, vull dir, és que, és, que és més encara, vull dir, és que tot, tot juga en casa, vull dir, és que al final no ve així no perquè el projecte del València no. Jo crec que el València és un equip desitjat per a qualsevol futbolista de primer nivell. Me consta que més d'un futbolista no de primera línia té molts dubtes de vindre al València perquè no saben a quin projecte... Primer, perquè el projecte no és atractiu, no té Europa, i perquè després de, lo que ha, de vist el que ha vist l'últim any i mig en el València, diu... Mm, Me sembla que un futbolista <clears throat> és humà que tinga dubtes del projecte del València, perquè nosaltres estem així diàriament i, I tenim dubtes... Clar Bien. Pues n'hi ha, ha algunes claus que, que n'hi ha que tenen molt clares. Eh, vas a exemples vells, no? Quan el Villarreal no era el que és ara, que és un club molt respetat i molt seriós en el món del futbol, era un desconegut, i fitxar a Taquinardi, que venia de la Juventus, lo mínim és pagar-li el mateix que la Juventus. Y con fichase José María Romero Pollón, el delantero este andaluz... Sí, José María. José María. Eh, José María Romero Pollón. <laughs> que, que ha dit a no? Ho ha Romero de primer cognom, Pollón de segon. Vale. Exacte. Que ve del Milan, lo mínim... Podeu entrar en Wikipedia. algú que fica cara com el meu tècnic, podeu entrar en Wikipedia. Sí. José Mari Romero Pollón. Arturo Chove, eh? Arturo Chove. Lo mínim, lo mínim... No coneixia Pollón és pagar-li el mateix. Quan tu fitxes a Forlán, que ve de Manchester, lo, que passa Kiri González. lo mínim és pagar-li el mateix. Vull dir, si tu vas a fitxar a Marc Bartra, que no va vindre del València, que no va vindre del València, si tu vas a fitxar a Marc Bartra, lo mínim és pagar-li el mateix. Però és que ara el Tottenham no és que li pagui el mateix que el Barça, és que li paga més que el Barça. Perquè Marc Bartra és una fitxa alta, però baixeta dins del Barça. Sí. Entonces, no esperes que Marc Bartra venga a guanyar menos diners de que guanyaria en el Tottenham si apunta en el Tottenham pot jugar Champions. He dit el Tottenham, no sé, eh? No, atén que en el futbol són diners. Paradís ah. econòmic... Paradís, que el futbol són diners. Paradís econòmic en lliga competitiva ara mateix a Anglaterra. De fet, i ara després el sentirem, al director de la Juventus, al director general de la Juventus, Beppe Marotta, Beppo Marotta, dient en Itàlia, parlant d'André Gómez i parlant de les restriccions econòmiques que van entrar també en la Lliga Italiana la temporada vinent. I per això vos faig jo ja la pregunta a Vicent Sempere, a Carlos Bosch i a Daniel Montilla. <coughs> Tema André Gómez. Com a mínim ja que esperarà que passi l'Eurocopa per a establir un preu. 12 48, una pausa i la tornem. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. En una roda de premsa parla avui el director general de la Juventus de Torí, Pepo Marotta, i li han preguntat per André Gómez, lògicament. Ha contestat, i al voltant d'André Gómez ha parlat de l'interès, ha parlat de la dificultat i ha explicat el perquè. I és que les restriccions també econòmiques que entren l'any que en la Liga en el Calcio eh, van a ser complicades i, per tant, diu que van a una reducció de plantilla i que han d'afinar molt les contrattacions. Direi che sono due giocatori non di nostra proprietà, questo è scontato, e quindi sono operazioni difficili anche se si tratta di giocatori molto interessanti. Ecco. Però accanto a questi due nomi ce ne sono altri. Sicuramente quest'anno è il primo anno che anche il regolamento interno prevede una rosa molto ristretta, queste sono le norme della Federazione Italiana Gioco Calcio, per cui noi andremo a ritoccare l'organico con delle operazioni poche ma di grande qualità, fermo restando che come ho detto appunto prima dobbiamo ridurre anche la rosa a livello numerico perché questo ci è imposto da questa norma. Rosa molto ristretta, és a dir, plantilla molt riduita, molt aggiustata, eh, operacions poque però de molta qualità, poche operazioni però di molta qualità e anche ha dit eh, nivelar eh, econòmica, eh, la rosa, és a dir, eh, nivelar econòmicament la pasta per a la plantilla. Eh, per això, diu, jugador interessantíssim, però després que Mendes s'ha passat per Milà este cap de setmana, s'ha parlat a l'Anyel i han dit i el València com a mínim demana 40. És es que Motador en 30, ja, però és que València demana 40. També he de dir que, segons me compten, en la Juve estan en la mosqueta darrere de l'orella perquè tenen la percepció de que sent Jorge Mendes el representant d'André Gómez pot estar marejant la perdiu per a que hi hagi postors que lògicament se descaren, com ara ha fet eh, Marota amb la Juve, i finalment poder col·locar al futbolista en el United on en la banqueta de la temporada vinent va estar Mourinho. El València fa 15 o 20 dies uh -huh. hi ha un equip que preguntava per André i demanava 65. Si han baixat 25 ja és per morir-se. No sé fins a quin punt lo de 40 se referien a 40 més variables, operació rotllo esta del Martial que, que eren, les variables eren una barbaritat, eh? les variables eren una barbaritat, uh -huh. però bueno, 65 és, sí que és cert que és un preu en aquell moment molt teòric, ¿vale? és un problema, després vas a lo que te, a lo que te diga el mercat. Bueno, la Juventus no, no, no ha sigut mai un equip eh, que s'entenga malgastador. No. no, tot el contrari. De fet, és tot el contrari. Val? Bueno, I, I està, has sabut vendre està, sempre molt bé. Claro, està, està prou empenyat. Jo l'últim que sé és que, bueno, millor si poc va va a United, que sí que té un perfil mou 100%, bueno, pues ahí entraria a veure si si s'arrasquen més la bolxaca en, en el tema d'André. En definitiva, a mi, quan l'altre dia García Pitas dia, no sé, eh, dimarts, que eh, han rebutjat tres ofertes, per, o cinc ofertes per dos jugadors diferents, o no, fa falta veure quan són les ofertes, no? i realment fa falta saber quin poderió econòmic tindrà i quina capacitat d'aguant tindrà el València. L'any passat, al final, lo de les coses com són. Una vegada passat el bou, bueno, 45 milions, t'eixi fatal, no? T'eixi fatal, però té una classe de 50 un central que la veig per 45. No era una rebaixa excessiva. En efectivament. I la rebaixa, aquest percentatge de rebaixa, voldria jo ara per Andre Gómez, que me temo que va ser que no, però bueno. Jo André m'esperaria a l'Eurocopa jo m'esperaria que passara l'Eurocopa perquè jo crec que l'únic que pot passar és que el jugador augmenti el seu valor. A menys no, no ha d'anar, no? Jo crec que a menys no ha d'anar. És, és que és un futbolista que aquesta temporada no ha demostrat tampoc un nivell com per estar entre... O sea, el, ser de les més cotitzes d'Europa, no. O sigui, l'únic és un jugador molt atractiu de, en vistes a futur. Molt bonico de vore, eh? Clar, entonces, eh, pega molt en equips d'estos punters, sí. però no ha demostrat res. Jo crec que se pot... Eh, eh, a, apreciar molt més que depreciar. És uno, és uno esos futbolistes de resum de... de de, de resum. Sí, jo sé que això és molt involar però jo fa temps que ho vinc és més bonico que bo. Bueno, eh, el que passa és que un futbolista que no te serveix a tu pot servir per a un altre segons Evidentment, el tipus, el tipus... i a l'inrevés, un futbolista Exacte. que no és servix a un altre sempre posa el mateix bueno, exemple. Mi... Pellegrino, va, Pellegrino va aixir per la porta darrere del Barça i així va ser capital general. Sí, a mi me la l'impressió de, que és, de que és molt elevat el, el 65, però bueno, de punt de partida i de punt de negociació... Clar, per a començar a negociar... Contava. Claro, jo crec que, jo crec que està bé que, que ho faci, i sobretot jo crec que no, no sé si abans o després de l'Eurocopa, però però tens que esperar a que el mercat a veure qui se posiciona. Si Anglaterra té més diners, serà el primer a posicionar-se i després la resta aniran com sempre. El mercat sempre funciona així. Després n'hi ha, ha una altra cosa. Jo recorde el resum, per a mi un dels resums de la roda de premsa del dimarts és que vas veure un València poc poderós i molt al calor de, de, de l'opinió pública. Tota la roda, la roda de premsa estava pensant en l'opinió pública ¿vale? Sí. Eh, bueno, no sé si tota, però... Un, Igual que el bany un... de masses que s'ha donat este cada setmana, l'Aijun en la família eh, Wicke, que, que, jo està, molt bé, que jo està veig... molt bé, però que algú li ha dit, eh, que l'altre dia quan digueres lo de que jo, hi ha que reeducar l'afició, jo veig al València, com una bomba. Jo veig al València molt, molt al calor de les oles, no?, de l'opinió pública. <laughs> Eh, García Pitar recordant quan a Xome Ortili Pitar i tampoc fitxarem, i no, bueno, era, era tot... Per cert, eh, eh, vale? ixa, ixa declaració de García Pitarch, va estar mal ubicada en el temps. Jo pensava que també, ho van mirar en la tele, però bueno, jo pensava que també, i ho mirarem en la tele, i, però bueno, en qualsevol cas, a lo que anava, jo, si el València depèn d'André Gómez, bueno, mm, com ho decidirà Peter Lim i, Jorge Méndez, eh, jo sí que li demanaria al València que, ja que està al calor de l'opinió pública, que fitxen un, <laughs> una coseta antes de vendre André Gómez perquè entonces eh, la il·lusió del personal i, i el futbol és un negoci de la il·lusió, no, no s'enganyem, la gent vol anar a Mestalla per passar-ho bé entonces si, si tu fitxes a Paco Llestán en, que a mi ja se m'ha passat el disgust eh? Uh -huh. però en tot el que va suposar i, lo, i el sigui moviment es vendre a Negredo te fan la ola però si el sigui moviment es vendre a André Gómez és impopular pues Xina, clar. Tens un problema. Entonces eh, que... Tens un problema bàsicament perquè tens algo que contar-li a la gent, espere, Después de más. se presenta la campaña de Bola. Yo diría al Valencia, si vas a vender un Dijus, el match tira así el, el en que el Recambit. está perbones si se la va a roir, pero claro, maneja los tiempos. Yo no tinc Pero cuando estás al calor del mercado, cuando es el mercado el que mana sobre tú, es lo que hay. Com, de manejar. Tú, para manar del mercado, hace de, del mercado se manan diners, si Jo, jo, jo, crec que, jo crec que no té... No ho sé, eh, me dóna la impressió, eh, per lo que jo he pogut tastar un poc, que André Gómez no és un futbolista que tinga una una gran massa d'aficionats del València, de seguidors del València, és a dir... Sí, sí que, sí que, sí que té jo, prou... Jo crec, sí que té... jo crec que la, el, el, la famosa, el famós Jacet és mm -hmm. un dels futbolistes que si de poses tampoc no passaria. Conforme el preu... Otamendi, sí. per exemple, eclipsa qualsevol altre. Més o menos comparable. Claro, a... home, però claro, però tu m'estàs dient, és que si hagués mantingut un poc a, a, a Otamendi, pues sí, sí, però... Però no, no, jo... André Gómez... Yo, por lo menos, eh, pero lo que... <laughs> Yo, lo, yo lo que digo es que... que, no, que, no crec que, que sí. Casi millor fer un fitxatge antes que vendre André Gómez, al final. Bueno, sí. En el València n'hi ha 4 o 5 futbolistes fitxables per altres equips, i són André Mustafi, Gallà, Cáceres, y Cancelo. Y pero, Susus sigue molt hábil bueno, cuando digue lo de las ofertas, digue que, nosotros contamos con esos futbolistas y que si se quieren ir, que se descaren, que es lo que va a hacer Otamendi. O sea, muy... Molt ben tirat, en Pere. Ell, ell, de fet, aludís a això. sí, sí, claro. sí, sí. Si no. és un futbolista que no vol estar, que ho diga. En esa partida de truc... I nomena Otamendi, si no me equivoco. Sí, el nomena, el nomena, Pero es una partida de truc, perquè ell sap que esos dos futbolistas són els que te van a estar aquí a la porta tot l'estiu. El futbolista André Gómez, eh, en pantarna les últimes setmanes, ey día, eso que, que, mola de ir futbolistas, a su entorno más íntimo, <laughs> ey día, eh, Mi entorno, ni, milongues. Que estamos molt a gust el València y en bucre, que, no sé, que se a quedar, que no, ell vol estar ja un any més. una rueda de prensa cuando le pregunten no ho Te digo, tú, Dani, tú que eres periodista, dilo tú. Mm. Pero después si se entregó Messi no ho Che, bandido, Dijo tú, te dio un micro y la, has hecho de Portugal tu futuro, yo me quiero quedar en Valencia Si me venden me voy, pero yo me quiero quedar. Ya está, no ho digué. que es es postura, cómoda eh? titularísimo en el Valencia de esta temporada pasada de Champions y en el próximo mes en cara un partido de la semana uh-huh. garantía de la presencia en Portugal y chove voy a decir tendrá eh, un gran contracte así dos temporadas a eso no, ha pasado pero es muy difícil si, por ejemplo Mourinho li crida a André Gómez al telèfon, o no, si ha passat jo no ho sé, eh? Mm. Fique l'exemple que André Gómez diga... Ràpid, no, Carlos, que anem a acabar. Que jo me quiero quedar en València. Sí, <laughs> eh, Senyors, ho deixem així, que ens esgota el temps. Eh. Senyor Sempere, gràcies. Vinga, bona nit. Te veig demà a 3 més 4 al Murciélago, veritat? Allà estarem, sí. Perfecte, levanta televisió, te llegim demà en Superdeporte, Carlos. Adeu, el barco de los colegas de Peter Lim. Com una ola. Com una Ai, ola, senyor. Com una ola. Daniel Bosilla, gràcies, com sempre un plaer. Vinga, Manolo. Ho deixem així, ja sabeu, demà a 3 més 4. Amb este senyor, amb Vicent Sempere, el Murciélago, nosaltres tornem 11 i mitja, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.